illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ชาวิโสธนสูตร The Sixfold Purity สมัยหนึ่ง ที่พระผู้มีพระภาค ประทับ อยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของ ท่านนานถบินทิกาเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถี On one occasion, the blessed one was living at Savatthi in Jeta's Grove, Ananta Bindika's Park. ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่ง มาพยากรณ์อาราธผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดแล้วว่า การเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่พึงรับรอง ไม่พึงคัดค้าน ำกล่าวของบุคคลผู้นั้น Then the blessed one addressed to the peacock thus: Peacocks, here, a peacock makes a declaration of final knowledge. Thus, I understand that birth is destroyed, the holy life has been lived, what had to be done has been done, there is no more coming to any state of being for me. That Bhikkhu's words should neither be approved nor disproved. ครั้นพวกเธอไม่ยอมรับไม่คัดค้านแล้ว อันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบ คือความมีปกติกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นแล้วในสิ่งที่ได้เห็นหนึ่งข้าพเจ้าฟังแล้วในสิ่งที่ได้ฟังหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกแล้วในสิ่งที่ได้รู้สึกหนึ่งข้าพเจ้ามีความรู้แจ้งแล้ว ในสิ่งที่ได้รู้แจ้งหนึ่งก็ท่านรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร จิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดถือในโวหารทั้งสี่ประการนั้น ดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพ มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว มีภาระปรงลงได้แล้ว มีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้ว มีเรื่องร้อยรัดคือสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรรมะที่ภิกษุนั้น สมควรพยากรณ์ ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโส ในสิ่งที่เห็นแล้วนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าหา ไม่ถอยหนี ไม่อาศัย ไม่ผูกพันแต่ข้าพเจ้าพ้นจากอำนาจแห่งมัน ปราศจากกิเลสเครื่องร้ายรัดอยู่ด้วยจิตที่ข้าพเจ้า กระทำแล้ว ให้เป็นจิตปราศจากเขตแดนอยู่อาวโส ในสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ดี ในสิ่งที่รู้สึกแล้วก็ดี ในสิ่งที่รู้แจ้งแล้วนั้นก็ดี ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าหา ไม่ถอยหนีไม่อาศัย ไม่ผูกพัน แต่ข้าพเจ้าพ้นแล้วจากอำนาจแห่งมัน ปราศจากกิเลสเรื่องร้อยรัดอยู่ด้วยจิตที่กระทำแล้วให้เป็นจิตปราศจากเกตแดนอยู่เอาโส เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตของข้าพเจ้านั้นจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นในวหานทั้งสี่เหล่านี้ ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุดังนี้ without approving or disapproving a question should be put thus friend there are four kinds of expression rightly proclaimed by the blessed one who knows and sees accomplished, and fully enlightened. And what for? One speaks of the seen as it was seen. One speaks of the heard as it was heard. One speaks of the sensed as it was sensed. One speaks of the cognized as it was cognized. These friends are the four kinds of expression rightly proclaimed by the Blessed One. How does the Venerable One know? How does he sees regarding these four kinds of expression, so that through not clinging, his mind is liberated from the tenth. Pikus. When a piku is one with tends destroyed, who has lived the holy life, done what had to be done, laid down the burden, reached the true goal, destroyed the fetters of being, and is completely liberated through final knowledge. This is the natural way of him to answer. Friends, regarding the scene, I abide unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with mind, rid of barrier, regarding the heard, regarding the sensed, regarding the cognized, I abide unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with the mind rid of barriers. It is by knowing first, seeing first, regarding these four kinds of expression, that through not clinging, my mind is liberated from the fence. One may delight, rejoice in that people's words by saying good. ครั้นพวกเธอ ยินดีอนุโมทนา ดังนั้นแล้ว พึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโส อุปทานขันตั้งห้าเหล่านี้มีอยู่ อันพระผู้มีพระภาค ผู้รู้ผู้เห็น ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบ ได้แก่อุทานขันคือรูป อุปทานขันคือเวทนา อุปทานขันคือสัญญา อุปทานขันคือสังขาร และอุปทานขันคือวิญญาณ ก็ท่านผู้มีอายุ รู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดถือในขันทั้งห้าเหล่านั้นดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: Friend, There are these five aggregates, affected by clinging, rightly proclaimed by the blessed one who knows and sees, accomplished and full enlightenment. What five? There are the material form aggregate, affected by clinging, the feeling aggregate, affected by clinging, the perception aggregate, affected by clinging, the formation aggregate affected by clinging, and the consciousness aggregate affected by clinging. These are the five aggregates affected by clinging, rightly proclaimed by the blessed one. How does the venerable one know? How does he sees regarding these five aggregates affected by clinging, so that through not clinging, his mind is liberated from the pens. ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว ธรรมะที่ภิกษุนั้น สมควรจะพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโส ข้าพเจ้ารู้แจ้งว่า รูปเป็นสิ่งที่ไร้กำลัง ไม่น่ากำหนัด ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจดังนี้แล้วข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้า หลุดพ้นแล้ว เพราะความสิ้นไปเพราะความจางกลายเพราะความดับเพราะความสลัดทิ้งเพราะความสลัดกืน ซึ่งความเคยชินคืออนุสัย แห่งการตั้งทัพและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานในรูปเหล่านั้น ข้าพเจ้ารู้แจ้งชัด ซึ่งเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ว่าเป็นสิ่งที่ไร้กำลัง ไม่น่ากำหนัด ไม่เป็นที่ตั้งแห่ง ความเบาใจ เมื่อข้าพเจ้ารู้ชัดอย่างนี้ จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้ว เพราะความสิ้นไป เพราะความจางคลาย เพราะความดับ เพราะความสละทิ้ง เพราะความสลัดกืน ซึ่งอนุสัยคือความเคยชิน แห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะการยึดมั่นด้วยอุปทาน ในเวทนา สัญญาและสังขารต่างๆ เหล่านั้นอาวุโส เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอาสวัตทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น ในอุปทานขันทั้งห้าเหล่านี้ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอ พึงยินดีอนุโมทนา ในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุ p i c k l s when a p i c k l is one with thence destroyed and is completely liberated through final knowledge. This is the natural way of him to answer first, friends, having known material form to be feeble, fading away, and comfortless, with the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of attraction, and clinging regarding material form, of mental standpoints, adherence, and underlying tendencies regarding material form, I have understood that my mind is liberated. Friends, having known feeling, having known perception, having known formations, having known consciousness to be feeble, fading away and comfortless, and with destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of attraction and clinging regarding consciousness of mentals and points, adherence, and underlying tendency regarding consciousness, I have understood that my mind is liberated. It is by knowing first, seeing first, regarding these five aggregates affected by clinging, that through not clinging, my mind is liberated from the fence. One may delight and rejoice in that Bhikkhu's words by saying, "Good." ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนา พึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าเอาโส ก็ถ้าทั้งหกอย่างเหล่านี้มีอยู่ อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็น ผู้อรหันตาสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบนั่นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม อากาศธาตุและวิญญาณธาตุก็ท่านผู้มีอายุ รู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งหกอย่างเหล่านี้ ดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: There are these six elements, brightly proclaimed by the blessed one, who knows and sees, accomplished and fully enlightened. There are the earth element, the water element, the fire element, the air element, the space element, and the consciousness element. These are the six elements rightly proclaimed by the blessed one. And how the venerable one knows, how does he see regarding these six elements, so that through not clinging, his mind is liberated from the fence. ิสุทั้งหลายถ้าพิกษุนั้นเป็นกีนาศพ มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำ ได้ทำเสร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว มีประโยชน์ตน อันตามรู้ถึงแล้ว มีสังโยชน์ในภพ สิ้นไปรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรรมะที่ภิกษุนั้น สมควรพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอวโสข้าพเจ้าเข้าถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม อากาศธาตุและวิญญาณธาตุโดยความเป็นอนัตตา และไม่เข้าถึงธรรม อันอาศัยธาตุต่างๆเหล่านั้นว่าเป็นอัตตา ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า จิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้ว เพราะความสิ้น เพราะความจางกลาย เพราะความดับ เพราะความสละทิ้ง เพราะความสละกืน ซึ่งความเคยชินคือนุสัย แห่งการตั้งทับ และการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานอันอาศัย ธาตุต่างๆเหล่านั้น เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งหกอย่างเหล่านี้ พิสุทั้งหลาย พวกเธอพึงอนุโมทนาในคำกล่าวของพิสุทนั้นว่า สาธุพิกุส When a p i c k l is one with f e n c e destroyed, and is completely liberated through final knowledge. This is natural way for him to answer. Friends, I have treated the earth element, the fire element, the air element, the space element, the consciousness element, as not self, with no self based on the elements, and with the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of attraction and clinging based on those elements of material standpoints, adherence, and underlying tendencies based on those elements. I have understood that my mind is liberated. It is by knowing first, seeing first, regarding these six elements, that through not clinging, my mind is liberated from the fence. One may delight and rejoice in that pico's words by saying, "Good." ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนา ดังนั้นแล้ว พึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าอาวุโส อายตนะภายในและภายนอก อย่างละหกเหล่านี้มีอยู่ อันพระผู้มีพระภาค ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ตรัสไว้แล้วโดยชอบ คือตาและรูป เสียงและหู จมูกและกลิ่น ลิ้นและรสกายและปุถะะ มโน และธรรมารมก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเราไม่ยึดมั่น ในอายตนะทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอกอย่างโลกเหล่านี้ดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: But friend, There are these six internal and external bases, rightly proclaimed by the blessed one who knows and sees, accomplished and fully enlightened. There are the eye and forms, the ear and sounds, the nose and odors, the tongue and flavors, the body and tangibles, the mind and my objects. These are the six internal and external based, rightly proclaimed by the blessed one who knows and sees. How does the venerable one knows? How does he see? Regarding these six internal and external bases, so that through not clinging, his mind is liberated from the tense ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพ มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรรมะที่ภิกษุนั้น สมควรจะพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอภุโส ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า ฉันทะ ราคะ ความเพลินตัณหา และความเกยชิน แห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานใดๆ ในตา ในรูป ในความรู้แจ้งต่างตา ในธรรมทั้งหลาย อันรู้ได้ด้วยความรู้แจ้งทางตามีอยู่ เพราะความสิ้นไป เพราะความจางคลาย ความดับ ความละทิ้ง ความสลัดคืน ซึ่งฉันทะ ราคะ ความเพลินตัณหา ความเคยชินแห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะความยึดมั่นด้วยอุปทานนั้นๆจิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้วดังนี้ ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ความเคยชิน แห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะความยึดมั่นด้วยประทานใดๆ ในหู ในเสียง ในกลิ่นรสโอทพะและธรรมรมทั้งหลายเหล่านั้น เพราะความสิ้นไป ความจางคลาย ความดับ ความละทิ้ง ความสลัดคืน ซึ่งฉันทะราคะ นันทิ ตัณหาความเคยชินในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้น จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้วดังนี้โอโสเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งภายในและภายนอก อย่างละหกเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอ พึงยินดีอนุโมทนา ในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุ p i c k l s when a p i c k l is one with thence destroyed and is completely liberated through final knowledge this is the natural way for him to answer friends with the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of desire, lust, delight, craving, attraction, and clinging, and of mental standpoints, adherences, and underlying tendencies regarding the eye, forms, eye consciousness, and the things cognizable by the mind through eye consciousness, I have understood that my mind is liberated. With the destruction, fading away, cessation, giving up, and relinquishing of desire, lust, delight, craving, attraction, and clinging, and of mental standpoints, adherence, and underlying tendencies regarding the ear, sounds, ear consciousness, nose, adores, uh, nose consciousness, and the things cognizable by the mind through nose consciousness, regarding the tongue, flavors, tongue consciousness, regarding the body, tangibles, body consciousness, regarding the mind, mind objects, mind consciousness, and things cognizable by the mind through mind objects, I have understood that my mind is liberated. It is by knowing thus, seeing first, regarding these six internal and external bases, that through not clinging, my mind is liberated from the fence. Because one may delight and rejoice in that Pico's words by saying good ครั้นเธอยินดีอนุโมทนา ดังนั้นแล้ว พึ่งถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่า อาวุโส เมื่อท่านรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไร ความเคยชิน คือการถือตัวว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา ในการอันประกอบด้วยวิญญาณนี้ และในนี้มีทั้งหลายทั้งปวง ในภายนอก จึงถูกถอนขึ้นด้วยดีดังนี้ Having done so, a further question may be put thus: But friend, how does the venerable one knows? How does he sees? so that in regard to the body, with its consciousness, and all external signs, I making, my making, and the underlying tendency of conceit have been eradicated in him ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพ tam. ได้ทำสำเร็จแล้ว มีภาระอันปลงลงแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริง ธรรมะที่ภิกษุนั้นสมควรจะพยากรณ์ย่อมมีอย่างนี้ว่าอาวุโสก็ในการก่อน เมื่อข้าพเจ้าอยู่ครองเรือน ยังเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไร ครั้นพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต แสดงธรรมแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าฟังตามนั้นแล้ว กลับได้ศรัทธา ในพระตถาคตแล้ว พิจารณาเห็นอยู่ว่า ชีวิตกาลวาดเป็นของคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีการบรรพชาเป็นโอกาสบ้าง ไม่เป็นการง่ายที่ผู้อยู่ครองเรือน จะประพฤติประมจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วได้ ถ้าใคร เราจะปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมน้ำฝาด ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดดังนี้ Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะ ที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี